Book 2 3 Thalatha Tanımak, öğrenmek, anlamak. El-ta'aruf Alo, bakar mısın? Ehlen İyi günler. مرحبا نهارك سعيد nasılsın كيف حالك Avrupa'dan mı geliyorsunuz هل أنتم من أوروبا Amerika'dan mı geliyorsunuz هل أنتم من أمريكا Asya'dan mı geliyorsunuz هل أنتم من آسيا Hangi otelde kalıyorsunuz? في أي فندق تقيمون Ne kadar zamandır buradasınız? منذ متى وأنتم هنا Ne kadar kalacaksınız? ما مدة إقامتكم هنا Burayı beğeniyor musunuz? Hel yu'cibukum el mekanu Burada tatil mi yapıyorsunuz? Hel tamdi icazetuke huna? Beni ziyaret ediniz. Racaan qum bi ziyareti fi vaktin ma. Adresim burada. Hâdâ هو عنواني Yarın görüşecek miyiz? هل سنلتقي غدا Üzgünüm. Şimdiden başka bir planım var. أنا آسف فأنا مرتبط بموعد Hoşça kal. مع السلامة باي باي Görüşmek üzere. إلى اللقاء Yakında görüşmek üzere. إلى اللقاء قريبا Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.